بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله قدر سمس nazr haqida muallif rahimahulloh aytadilarki nazrni Allohdan boshqasiga qilishlik shirk ekanligi haqida bob nazr to'g'risida o'tgan darsimizda qisqacha bo'lsa ham aytib o'tdik lekin bugungi darsda e, ochiqroq aytiladi bu masalani <clears throat> nazr deganimiz o'zi u nima banda o'ziga vojib bo'lmagan narsani ilzom qilib vojib qilib olishlik bu amal o'zi ibodat nima uchun ibodatligini kelajakda bobda keltirilgan oyatlardan oyatlardan bayon bo'ladi Alloh aytadiki e, e, imom Muhammad Abdulloh rahimahulloh mana shu oyatni keltirib aytadilarki va qavlullohi taala yufuna bin nazr ular nazrlariga vafo qilishadi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda o'zining yaxshiligida bo'lgan bandalarini maqtashligi siyoqida keltirgan albatta alloh subhanahu va taolo bandani bekordan bekor maqtamaydi balkim uni maqtashligi dalolat qiladiki o'sha maqtalgan banda muayyan bir Alloh yaxshi ko'rgan amalni yoki ibodatni ado qilgan bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo va yufuna bin nazr ular Allohga qilgan e, nazrlariga vafo qilishadi deb maqtashligi bu dalolat qiladiki nazr bu ibodat endi nazr ibodat bo'lgandan keyin kimda kim shu ibodatni Allohdan boshqasiga sarf qiladigan bo'lsa demak u shirk qilgan bo'ladi va bu ibodatni, nazrni ibodat ekanligi dalolat qilgan oyatlarning biri Alloh aytadiki: "Val yufu nuzurahum" Ular Allohga qilgan nazrlarini vafo qilishsin, ado qilishsin. Bu Allohdan bo'lib turgan amr. Amr vojiblikka dalolat qiladi. Bu ham nazrni ibodat ekanligiga dalolat qiladi. Va keyingi oyatda Alloh aytadiki: "Va qawluhu ta'ala وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه Alloh aytadiki qaysidirki bir nafaqa qiladigan bo'lsanglar Alloh yo'lida yoki qanday bir nazr qiladigan bo'lsanglar Alloh subhanahu va taolo uni biladi. Alloh subhanahu va taolo nazr qilsa ham, qilmasa ham biladi uni. Lekin fa innalloha ya'lamu Alloh u qilingan nazrni biladi degan bu bilishlik kalimasini keltirishlikdan maqsad ana shu amalga jazo, ya'ni savob tartib qilinadi. va qaysidirki amalga savob yoziladigan bo'lsa demak u ibodat bo'ladi va ana shu ibodatni Allohdan boshqasiga qilishlik bu shirk bo'ladi nima uchun bu <clears throat> ilzomatlarni keltirilyapti bu o'rinda nima uchun nima uchun mana shu oyatlardan e, chiqarilib istintoj qilib aytilyaptiki nazrni ibodatligini sababi qancha qancha bir shaxslar borki bu nazr shunchaki bir amal u Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatga aloqasi yo'q deb o'ylaydi vaholanki bu ibodat shuning uchun qabrlarga borib nazrlar qilishlik bu shirk bo'ladi lekin bu nazrni boshqacha bir oti bilan boshqacha bir ism bilan ismlash yuborishadi nomlash yuborishadi nima aytishadiki palonchi qabrga man shunaqa narsa atadim deyishadi atashlik degani o'sha arab tilidan tarjima qilingan nazr qilishlik bu atashlik shu nazr qilishlik shuning uchun e, man shunaqa bir narsani palonchi qabrga palonchi avliyoga yoki shunaqa bir muborak joylarga atadim deyishligi muayyan bir qo'y yoki sadaqa hattoiki ayollar muayyan bir joylarga yoki muayyan bir polvonlarga borib nazr olib borishadi. Ya'ni ba'zi bir diyorlarda, xossi O'zbekistonda borki, oshchi xomi degan bir e, tugun bor. Oshchi xomi. Ya'ni E, unga muayyan bir miqdorda guruch qo'yishadi, muayyan bir miqdorda yog' va savzi va shunga o'xshagan oshchi xomini qilishadi-da, nima qilishadi? Nazr qilib palonchi e, baxshi yoki boyga nima deydi polvonga nazr qilib borishadi va ba'zi bir e, o'zini birovlarni o'qib dam solishlikka ruxsat oladiganlar o'zlarini otinlaridan ko'pincha bu ayollarda bo'ladi bunaqa narsalar otin deyishadi vaholanki u hech qanaqa otin emas bu shaytonning sherigi bo'ladi ko'pincha bularni ko'pi shunga borib nazrlar qilishadi keyin yana aziz avliyolarga payshanba kunlari olovlar yoqishlikni haligi qamichlarga yog'la e, e, paxtalarni surib uni yog'ga botirib nazrlar qilishadi qatlamalar pishirib nazrlar jo'natishadi qabrlarga o'shadagi o'sha qabristondagi chiroqchilariyu avliyolarni sadanalari bu xuddiki mushriklar o'zlarini butlarini oldiga qo'yil taqdim qilinadigan taomlardan farqi yo'q shuning uchun bu o'rinda shunchaki bir shaxslarni gapirmaslik uchun shunchaki bir gap bo'lmaslik uchun muayyan bir olimlardan mazhab olimlarini gaplarini keltirsak maqsadga muvofiq bo'ladi sababi bu o'rinda bir tarafdan shirk rivojlanadi bu amallar bilan ikkinchi tarafdan kishilarni odamlarni mollarini botil yo'l bilan yeyishlik buni hammasi shuning uchun bu mumkin emas shuning uchun imom imom rofiiy bu imom shofiy mazhabining aimmalaridan u kishi aytadilarki ammo deydilar vali valining qabriga yoki falonchi sheyxning ustozning yoki avliyoning qabriga ataladigan nazrlar bularni hammasi botil nazrdir deylar. Bu nazr boylanmaydi, ya'ni ibodat shar'iy ibodat bo'lib hisoblanmaydi bu. Balkim ular ana shu qabrlarga jo'natilgan vaqtda narsalarni jo'natishgan vaqtda shular palonchi qabr yoki palonchi avliyo nazr qabul qilarkan deb ham etishadi. Maqsad nima? ular o'sha qabrga borishsa narsa jo'natishsa ba'zi bir vaqtlarda o'zlari qilgan umidlariga yetib qolishadi shu sababli shu bilan o'ylashadiki demak o'sha nazr qilganligimiz uchun duomiz qabul bo'lgani demak palonchi avliyo nima qilar ekan nazr qabul qilar ekan deyishadi shunga nazr qilinadigan bo'lsa qo'y nazr qilinsa muayyan bir mol yoki bir e, muayyan bir miqdorda narsa nazr qilinadigan bo'lsa shu sabablik yaxshiliklar keladi yomonliklar qaytadi kasalliklar shifo topiladi deb degan har xil shaytonni nima vahiydan bo'lgan fikrlar tarqaladi odamdan odam odamlarning orasida bularni hammasi Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga tushgan tushirgan tauhid diniga qarshi va shunga o'xshagan imom Qosim al-Hanafi Durar al-Bihar kitobida va shuningdek e, Abu Hanifa mazhabidagi al al Raiq va shunga o'xshagan kitoblarda bu narsa bayon qilingan shunda aytiladiki النظر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن, إن رد الله غائبي أو, قضيت حاج أو قضيت حاجيتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا فهذا النذر باطل بالإجماع shaxslardan biri muayyan bir makonga yoki muayyan bir shaxsga kelib o'zini yo'qotgan narsasini topishlik yoki yoki kasalini shifosini qidirib yoki o'zini bir muayyan bir hojatiga yetishlik uchun avomlarni ichidan bir shaxs kelib solih deb o'ylagan, yaxshilikda deb o'ylagan bir kishilarni oldiga "Ey to'ram, men shunaqa shunaqa narsalarni Alloh menga shularni qaytaradigan bo'lsa yoki muayyan bir maqsadimga yetkazadigan bo'lsa, men shuni sizga nazr qildim" deydi. Bu Botil nazr bu. Qatdan bildik bu nazrni botilligini? Aytadilarki, Imom Qasim al-Hanafi rahimahulloh aytadilarki, li bir necha vajhlardan botil bu nazr. Birinchisi shu vajhlardan biri annahu nazrun lil makhluq va nazru li makhluq la yajuz li'annahu ibada wal ibadatu la takunu illa la takunu li makhluq. Bu nazr mahluqga bo'lyapti shaxslardan biriga bo'lyapti Mahluqga nazr qilishlik joiz emas sabab u nazr ibodatdir deyapti qarang va ibodat faqatgina Allohga bo'ladi mahluqga bo'lishi mumkin emas bu birinchi vajh ikkinchi vajh annal manzura lahu mayyitun wal mayyitu la yamliku shay'a nazr qilinayotgan shaxs avliyo yoki boshqa u o'lik o'lik hech qanaqa bir narsaga ega emas na o'ziga na birovga yaxshilikka keltirishlik yoki undan bir baloni qaytarishlikka ega emas va uchinchi وجه بن باطلية أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله va i'tiqodu zalika kufr. Bu juda xatarli o'rni. Nima u? Mumkin o'sha nazr qilib turgan shaxs o'ylashligi mumkinki, shu mayyit, ya'ni o'sha avliyo Allohsiz u o'zi mana shu narsalarda talab qilib turgan narsalarni tasarruf qilishlikka ega deb o'ylaydi. Bu kufr e'tiqoddir. shu kalomni davomi bo'lib oxirida o'sha kalomni davomida aytadilarki iza alimta hada agar shuni mumkin emasligini bilsangiz fama yu'khadhu min ad-darahimi wash-sham'i waz-zayti va yunqalu ila daraih al-awliya'i taqarruban ilayhim fa haramun bi ijma'il muslimin agar shuni bilsangiz ana shu avliyolarni hozir O'zbekistonda xos agar Toshkentga qaytadigan bo'lsak, Zangata deb qo'yishadi. Eng duo qabul qilinadigan hozir bir toshkentliklarning Ka'basi bo'lib qolgan pashti bu. Ertayu kech ziyorat bo'lishlik kerak odamlarda. Butun shirku bid'atlar hammasi, nazrlar hammasi shu yerda. Chiroqchilar, domla sifatida yurgan polvonlar hammasi shu yerda. Nazr qabul qilishadi. aytyaptilarki bu hanafiy olim bu aytib turgan odam famayuqadu minad darahimi o'sha o'rinda olinib o'tgan olinib turgan e, mol mol mulk pullar va sham shamchiroqlar va shunga o'xshagan atalgan yog'lar va shunga o'xshagan narsalarni hammasi musulmonlarni ijmoi bilan harom bu ba'zi bir shaxslar o'ylaydigandek bu hozirgi zamondagi chiqqan o'zlari nomlashadigan bir vahobiylar yoki shularni e'tiqodi emas bu balkim aytayotdilarki, rahimahulloh fa haromun bi ijma'il muslimin bu amallarni hammasi butun musulmonlarni ijmo'i bilan harom deydilar hozirgi kunimizda deyaptilar badaviy degan bir avliyoni mavlidi ya'ni tug'ilgan kunini qilishadi o'sha o'rinda odam odamlarni orasida tarqalib ketgan mana shu balolarni biri deyapti bu o'zlarini vaqtdagi badaviyni aytyaptilar lekin bizni kunimizda ham har bir xalqda har bir elda mana shunga o'xshagan ulug'lanadigan makonlar zamonlar shaxslar yoki qabrlar bor shularni hammasiga mana shu ibodatlarni taqdim qilishlik va shularni ulug'lab Allohga taqarrub yaqin bo'laman deb o'ylashlik buni hammasi Allohga shirk keltirishlikdan bu. Shariatda harom qilingan. Bu nazri Alloh o'sha balo Allohga nazr qilsam, mashhi shaxsni qabrini oldida yoki qabriga nima qiladi nazr qiladigan bo'lsam Alloh menga shuni beradi deb nazr qiladigan bo'lsa bu kichik shirk bo'ladi bu sabab umid Allohdan bo'yapti bu sabab deb o'ylayapti shunchaki bu kichik shirk sabab biz tepada kichik shirkki belgilarini birini aytdikki Alloh sabab qilmagan narsani sabab qilib olishlik bu kichik shirk bo'ladi ammo mana shu o'likka avliyoga qabrga muayyan o'zlari o'ylagan muborak o'ringa borib o'shanga nazr qilsam o'shani otiga manga o'sha o'sha avliyoni o'zi yaxshilik keltirib mandan yomonlikni qaytaradi deb o'ylaydigan bo'lsa bu katta kufr bo'ladi katta shirk bo'ladi bu shuning uchun bu juda xatarlik juda xatarlik bu bu bir odam zakotini bermay qo'yganidan ro'zasini tutmay qo'yganidan, hajiga bormay qo'yganidan, o'g'irlik qilganidan, zino qilganidan, balkim otasi onasiga oq bo'lganidan, bo'lishligidan ham kattaroq gunoh bu. Sababi bu akbarul kabair. Kabairlarning kattasi bu. Undan keyin hech qanaqa unga teng keladigan gunoh yo'q. Lekin ba'zi bir jamiyatlarda zino qipti o'g'irlik qipti desa juda katta bir shovqinga yoki bir hovli qishlikka sabab bo'ladi lekin oldida Allohdan boshqasiga duo qilib tursa Allohdan boshqasiga nazr qilib tursa Allohdan boshqasiga ibodat qilib tursa uni hech qanaqa bir hech narsa o'zgarmagandek hech bir narsa bo'lmagandek qabul qilishadi bu nima shaytonni o'zini hujjatini odamlarning orasida tarqatganligiga dalolat qiladi nabiy sollallohu alayhi vasallamga tushgan dinni asli tavhid bo'lgan dinni aslini odamlar tushunmaganligi va shuni qadriga yetmaganligidan odam qancha yomonlik qilsa ham tepadagi tavhidni fazilatida o'tganimizdek Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavhidi bilan o'tib ketadigan bo'lsa u gunohlari Allohning ixtiyorini ostida bo'ladi. Biz etmaymiz gunoh qilaverilsin deb. Gunohdan saqlanishlik kerak. Lekin gunohi kattasidan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berishligimiz lozim. Yo'q deganda o'zini va o'zini atrofidagi oilasi, qo'ni qo'shnisi, qarindoshi, tanish bilishlari yo'q deganda shularni ko'rgan vaqtda eshitgan vaqtda shunaqa narsalarni eslatib bildirib hozirgi kunda bizni diyorlarimizda shunaqa safarlar juda ko'payib ketgan anu tog'ga bu bog'ga anu buloqqa yoki shunaqa bir avliyo avliyoli joy bor ekan barakali joy bor ekan shifodor suv bor ekan ketaverishadi buni eng birinchi vasvasiga yo'liqadigan shaytonni vahiyini ko'taradigan ko'pincha ayollar nima uchun shayton ularni aldashlikka juda yo'l topishligi yengil shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lib unga nasihatda bo'lishligimiz kerak Bobni davomida aytadilarki, "Wa fi sahihi an Aisha radhiyallahu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam qol man nazara ay yuti'a Alloh falyuti'hu wa man nazara an ya'si Alloh fala ya'sih." Aisha radhiyallahu anha aytadilarki, kimda kim hadis sahih Buxoriyda, kimda kim Allohga itoat qilishlikni nazr qiladigan bo'lsa, Allohga itoat qilsin. Va kimda kim Allohga osiy bo'lishlikni itoat qiladigan bo'lsa, e, nazr qiladigan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin. demak nazr qilgan odam Alloh uchun nazr qiladigan bo'lsa bu ibodat bo'ladi Alloh uchun nazr qilingan ibodatlar nazrni o'zini ham xil har xillari bor birinchisi hech qanaqa bir shartsiz bo'lgan nazr ya'ni man mashi shu muharram oyidan 3 kun ro'za tutishlikni Allohga nazr qildim deb ibodat qiladi buni vafo qiladi bu nazr ibodat bo'ladi ikkinchi nazrni ibodat bo'lgan nazrlarni xili ikkinchisi aytadiki man agar Alloh mashi qilayotgan ishimga rivoj beradigan bo'lsa man shu ishimdan muayyan bir miqdorini Alloh yo'lda sadaqa qilishni nazr qildim deydi yoki e, onam yoki akam kasalidan shifo topib keladigan bo'lsa 10 ta miskinni to'ydirishlikka nazr qildim deydi bu nazrni ba'zi bir olimlar makruh deyishadi ba'zi bir olimlar harom deyishadi nazr qilishlikni nazrga vafa qilishlik emas bu yerda nazr qilishlikni o'zi nima uchun bu bu juda xunik nazr nima uchun xuddiki bu Allohga shart qo'yib turgandek ya'ni ey Alloh sen mana shu nazrimni qilmasang mana shu e, talabimni qilmasang men senga shunaqa yaxshilikni qilmayman degandek Allohga shart qo'yib amal qilayotgandek bunaqa nazr qilishni ba'zi bir olimlar makruh deyshadi, ba'zi bir olimlar harom deyshadi. va bu nazrni vafo qilishlik shart baribir agar nazr nazr qilib qo'yadigan bo'lsa nazrni vafo qilishligi shart kerak nazr nazrni vafo qilmasa bo'lmaydi va nabiy sollallohu alayhi vasallam bunaqa nazrdan qaytarganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki innahu la ya'ti bi khayr bunaqa bu nazr yaxshilik keltirmaydi innama yustakhraju bihi minal bakhil bunaqa nazr bilan baxil odamdan chiqarib olinadi baxil odam qanaqa ya'ni ibodatiga ham o'zida o'ziga bo'lgan ibodatida ham baxil bir kun bir oyda shuncha ro'za tutaman deb nazr qilib o'zini majburlamasa nazr qilib olmasa ro'za tutmaydi yoki man shunaqa molimdan shuncha miqdorda sadaqa qilaman deb o'zini majbur qilib nazr qilib olmasa qilmaydi u ya'ni xuddi u baxilligiga dalolat qiladi qurumsoq u shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki innama yustakhraju bihi min al baxil mana shu nazrlar bilan baxildan chiqarib olinadi bu bunaqa amallar Alloh bunaqa amallarga hojati yo'q lekin nazr qiladigan bo'lsa shunaqa nazrni vafo qilishlik kerak va shuningdek yana bir nazrlarni biri Alloh uchun nazr qiladi lekin Allohga ma'siyat qilishlikni nazr qiladi. Ya'ni man etishligi mumkinki, falonchi odamga ziyon berishlikni nazr qildim yoki narsasini o'g'irlashlikka yoki uni kasod qilishlikni nazr qildim Allohga deydi. Bu ma'siyat nazr. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Va man nazara an ya'siya Alloha fala ya'sih." Unga osi bo'lmasin. osiy bo'lmasin tashasin u nazrni nima qiladi u nazriga kafforat beradimi yo'qmi bunda xilof bor birinchi ikkinchi xilida nazrni vafo qilolmay qoladigan bo'lsa u nazrni kafforatini to'lashlik kerak nazrni kafforati u nima 3 narsani birida ixtiyorlik va 4-chisida agar 3 tasini e, qo'ldan kelmaydigan bo'lsa unda 4 narsaga ko'chadi 3 narsa nima u yoki qul ozod qiladi yoki 10 ta miskinni to'ydiradida e, yoki e, unga taom beradi 3 ta narsani bittasini qaysi biriga qodir bo'ladigan bo'lsa qilaveradi shart emas tartibli emas ya'ni birinchi qul ozod qilishlik kerak unga qodir bo'lmasa keyin e, miskin to'ydir yo'q unaqa emas balkim o'sha uchta narsani qaysi birini qilsa ham bo'laveradi miskin to'ydirishligi 10 ta yoki o'sha 10 ta miskinni nima kiyintirishligi bu narsa o'rtachalik o'rtachalik bilan bo'ladi Alloh aytgandek aytganidek min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba min awsati ma tut'imuna ahlikum o'zinglarni ahl ayolinglarni e, o'rtacha taom aw kiswatuhum yoki ularni kiyintirishlik 10 ta aw tahriru raqaba qul ozod qilishlik famallam yastati o'sha 3 ta narsani birortasiga ham qodir bo'lmasa 3 kun roza tutib beradi. Birdan 3 kun rozaga o'tmaydi ba'zi bir shaxslarga o'xshab. Balkim ana shu 3 ta narsani bittasiga bittasiga ham qodir bo'lmasa, shu o'rinda u 4-chi narsaga, ya'ni 3 kun roza tutishlikka o'tadi. Shu nazrni vafo qila olmaganini nimasi bo'ladi? kafforasi bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchisida. Ammo uchinchisida, ya'ni ma'siyatga nazr qiladigan bo'lsa, bu nazrni vafo qilishligi mumkin emas, lekin kafforat to'laydimi yoki yo'qmi? Bunda olimlarning orasida xilof bor. Ba'zi bir olimlar kafforat to'laydi deydi, ba'zi bir olimlar kafforat to'lamaydi deydi. Allohu alam kafforat to'lanmaydi bunga. Sabab Allohga ma'siyat qilingan e, ibodat, e, amal bu boylanmaydi. Ha? La yanaqid deyiladi, ya'ni u amalga oshmaydi va shuning shu sababli faqatgina u Allohga tavba qilishlik kerak mana shu Allohga ma'siyat bilan ibodat qilganligi uchun va yana bir nazr u nima biz tepada ta'kidlagan masalamiz Allohdan boshqasiga nazr qilishlik Allohdan boshqasiga nazr qilishlik bu shirk bu Allohdan boshqasiga qasam ichgandek mumkin emas o'shaning uchun bu Allohdan boshqasiga nazr qilishlik bu katta gunoh bo'lib hisoblanadi Allohdan boshqasiga rostdan qasam ichgandek shuning uchun ibn masud radhiyallohu anhu aytadiki, man Allohni oti yolg'on qasam ichganim dedi. Allohdan boshqasiga rostdan qasam ichganimdan ko'ra yengilroq deydilar ya'ni yolg'onni bu o'rinda rostgo'ylikka taqdim qilyaptilar nima uchun anunisi yolg'on bo'ladi mana bunisi shirk bo'ladi ibn masud gaplarida bemalol yolg'ondan qasam ichaveringlar deyotgani yo'q Allohning oti bilan lekin orasidagi farqni bayon qilmoqchilar Alloh uchun Alloh oti bilan yolg'on nazr e, qasam ichganim yengilroq Allohdan boshqasiga chin so'zi bilan rostdan qasam ichgandan ko'ra nargisi yengilroq. Bu dalolat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari tauhid nimaligi va shirk nimaligi va ma'siyat undan pastligi bo'lgan ma'siyatlar qanaqa darajadligini so'zlari va amallari bilan bayon qilishgan shu bilan bu e, bugungi darsimizdagi matn e, nihoyasiga yetadi subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk allohumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in